Да видиме сега што имаме за размислување. <clears throat> Јас би рекол ова е нешто многу актуелно. Мислам секогаш е актуелно, ама некако у последно време крај нас стана доста актуелно. Ке почнем со пример на Абрахам Линкольн. но тоа е од неговиот период кога се бавил со својата адвокатска дејност, му влегнал некој во канцеларија и сакајќи да овој му заврши, да му, да му заврши работата нели, во негова корист, во негова полза, се обадил да му понуди поприлична сума за тоа време. 15.000 долари за тоа време, тоа било на вистина голема сума. Иначе, што се случило? Линкон се подразмислил малку, за да потоа веднаш го истера овега од канцеларијата. И знаете ли зошто? Затоа што, затоа што овој бил близко до цената. Фалело и за уште малку. Човечки суштества сме и секој од нас има своја цена. Ова не случайно го зедов како продолжение на онаа тема што пред две саботи имавме за Варти Меј, за а слепиот <clears throat> овој просјак, каде што видовме всушност која е нашата цена, вистинската цена на секоја душа. Но, колку ние некојаш знаеме да се обезвредниме и буквално се продаваме за, за, за ситни пари, за ситни задоволства, може би моменти на задоволства, за А гјаволото секојаш тука да ни понуди цена, односно тој ја знае многу добро нашата цена, многу подобро од нас знае. И знаете оној оној израз многу добро познат си ја продал душата на гјаволот, често пат се користи. <clears throat> И буквално на интернет, ако отидете, јас немав пребарувајќи најдов такви наслови, меѓутоа немав храброст, нити па ме интересираше тоа како оди. Имате упадство за тоа како да му ја продадете душата на гјаволот. И за возврат ќе добиете. Ќе добиете, може, моќ, власт, богатство, популарност, <clears throat> контрола, што нели опфаќа самата моќ, власт. Впрочем, што им понудил на Адам и Ева на почетокот? Што им рекол? за да ги намами Ева, нели, за да ја намами да, да касне од плодот. Ке бидете како богови, ке имате власт, ке имате мок. Само вие скинете од плодот. Господ е любоморен, затоа и не ви дозволува. И таа игра ја игра геолот постојано. И за жал, луѓето паѓаат, желни за моки, за власт, за богатство, популарност и така натаму. Има една песна од Майкл Джексон, покојниот Майкл Джексон. Ова е некој од подоцнежните негови песни, затоа не ја ни многу знам, меѓутоа ја најдов како, како текст, кој што се вика Пари. И вети што вели во овој текст Майкл Джексон, во оваа песна, одсликува, значи, ја осликува реалноста буквално, за мнозина, ако не и за, да не кажам 99, проценти на луѓе во овој свет. Пари, пари. Ке лажам за нив, значи за парите. Ке шпионирам за нив. Ке убијам за нив. Ке умрам за нив. Било што, било што, било што за пари. Ке лажам за, за нив би умрел за нив, дури би си ја продал душата на гјавот, еве овој израз. Зарем ова не е реалноста денеска? Мислам, баш во ова време во кое што живееме, човек да нема никаков интегритет, само да му дадеш малку повеќе пари, готов е. Да не може да стои цврсто за било каква вредност во својот живот. Ете, ова што се случува околу нас овде, ова е само некоја преслика, немојте да мислите дека би на нас во иднина нема да, се, да ни се случи такво нешто, или пак би ни се случува. Гјаволот ќе ни излезе со било што, затоа што тој многу добро знае нашата цена. За колку би можеле да се продадеме, односно за колку би можел да не купи. И како што реков некојаш, тоа е за многу, за ситни пари. Под наводници пари, не мора да бидат пари. И да, тој, ако влезете во таков еден договор со него, тој ќе ви исполни дело тоа што ветел, меѓутоа знаете дека крајот ќе биде пропаст на вашата душа. Че вие му ја давате душата, му ја продавате душата, ќе добиете нешто што е минливо и на крајот ќе завршите како и повеќето. Без никаква надеж. Значи има две опции, или ќе дозволите да ве купат со тоа што ви нудат другите, цената ви ја одредуваат, ви ја нудат, или пак самите ќе се продадете, вие самите си ја одредувате цената. Сега ќе видиме вниз два примери од Библијата, иако третиот е најпознат, но од Новиот Завет, третиот пример, но него само кратко ќе го фатиме на прикрајот. крајот. отвориме во Судии 16 глава. Суди 16 глава и ке читаме тамо неко, околу 15 стиха од 16 глава на Суди, и стана збор за познатиот библиски лик Самсон. Силниот Самсон. Како тој се продал, но фала му на Господа, сепак не си ја продал душата а, дефинитивно на гавлот, сепак Господ ќе го искористи, иако можел многу повеќе да го искористи, доколку не падјал на, <clears throat> на она што падјал. И е, уште првиот стих, односно четвртиот стих од 16 глава Суди покажува на што падјал Самсон. На што најчесто денеска мажите знаат да паднат. Потоа тој засека една жена која живееше во долината Сорек, значи 16 глава Суди и 4 стих. Името ѝ беше Далила. Пети стих, дојдува кај неа филистејските кнезови и рекуа. <clears throat> сега дојдуваат филистејските кнезови, знаат тие каква опасност е Самсон за нив, и сега мета име тој. <clears throat> и велат, запрашај го, или во другиот прелот вели, заведи го, иако не знам како, како ова било заведување, во ред, таа била искрена и отворена кон него, во прашањето директно му поставила прашање каде ти е силата, и како може да, да бидеш совладан, <clears throat> но сепак имало елементи на заведување, а, а не било тешко да жена го заведе Самсон, затоа што тоа било слава точка. Дјаволот многу добро го знае тоа. Запраша го и дознае во што му е големата сила, и велат филистејските кнезови, и како да го надмудриме, за да го врземе и да го смириме. <clears throat> а, ние пак ќе ти дадеме за тоа, внимавајте сега, се си има своја цена, како што реков, по 1100 шекели сикли сребро. Ова не е мала цена, значи. Се разбереме, сикли. 1100, секој од нив, сега не знаеме колку биле, а? По 1100 сикли сребро. И Далила да прифатила тоа. Еве незината цена. Тоа <laughs> Тојаш Далила го праша Самсон <clears throat> кажи ми во што ти е големата сила и со што би можеле да те врзат за да те смират? Е, директно прашни, иначе. Отворено. И сега внимавајте да во, во овие неколку наврати, каде што Самсон мисли дека си поигрувал со, со Далила, сушност не знае дека игра со некој друг. Игра која што не смееме ни да ја почнеме да ја играме, Затоа што тој другиот знае многу добро која е нашата цена и знае што да ни понуди. <clears throat> Затоа треба да се одвоиме, како што читавме стикови, значи да, да размислуваме за небесното, да не мислиме за земското и така натаму. Сето тоа мами. Сам сам ни одговори седмиот стих. Ако ме врзат со седом сурови жили, уште не исушени, јас ке станам бесилен и ке бидам како другите луѓе. Значи си поигрува, така мислам, со Далила. Но внимавајте како постепено тој ќе дојде до, а, значи доведен е до целта, да каже, Значи полека, од жилите па јажињата, па ќе дојде до косата. Значи тоа е, кога ќе влезете во таа игра со ѓаволот, тој знае како да ја игра многу подобро од нас. Ние сме без сила, од тоа искушение и некојаш како што вели Елен Вајд коментирајќи на овие <coughs> настани, а, ние мислиме дека кога ќе влеземе во една таква игра и мислиме дека имаме доволно сила да било кога се повлечеме. Меѓуто не е така. Не е тоа едноставно. Не е лесно кога ќе стапнете на тлото на непријателот. И вели 8 стих донесоа филистејските кнезови седом сиромежи жили уште не исушени како што тој кажал го врзале со нив и еден стоел тука по страна и чекал да види што ќе се случи, меѓутоа тој ги раскине во деветиот стих. Вели, жилите како што се раскинува коноп, која ќе го гори оган, значи многу лесно, и не се дозна за силата негова. И ова Самсон, бидете сигурни, го прави во своја сила. Че значи, тој се поигрува, сега да каже, еве колко сум јас силен, вие ништо не ми можете. Но всушност, ги кине успешно тие жили или со она што е надворешно врзан, но не знае дека внатрешно веќе е врзан. Неговата слабост, жените, полека, но сигурно гјавол ќе го доведе до момент да тој ја искаже ова тајната, мислам, на неговата сила. Не дека му била нели во косата, не знаеме што е поентата, но А, и десетиот стих далува му рече на Самсон, ете ти ме измами и ми кажа лага, кажи ми сега со што можат да те врзат. Не ме лажи. <laughs> Тој одговори, кога би ме врзале со нови јажиња, кои не биле употребени, јас би станал бесенен и ќе бидам како другите луѓе. Значи, повторно, си поигрува Самсон. Интересно му станала оваа игра, И постапеле и така. 12 <clears throat> стих вели, и тој ги скина јажињето од рацете своји како конци. А е ништо за него. Далела во 13 стих му вели на Самсона повторно, ти се ме мамиш и ми говориш лага. Кажи ми со што можат да те врзат. Тој одговори, ој трети пат, значи. Ако привиеш седом перчиња од косата на главата му, а полека, значи, доаѓа до косата. На вратило и ги забиеш со колец на камен, јас ќе бидам бесилен како другите луѓе. Видите како ова оди постепено. А, тоа е гјаволот. Он е мајстор, значи, како да не а, впушти во искушение и полека, но сигурно и да не совлада. Ако се оттргнеме од Бога, а ако се свртиме кон самите себе и мислиме дека ние некоја своја сила имаме, како што тоа го гледаме во овој случај со Самсон. И не смееме да се поигруваме, и тоа е исто така една многу важна поента овде. И 14 стих, и го успа Далила на колената свој, значи видите какви сето тоа сцени можеле да бидат, тој заспал, направиле така како што кажал, но повторно не успеало. И тој вели се разбуди од сонот при крајот на 14 стих, тоа го читам, и го извлече кросното сплеткано од основата и вратилото и пак не се дозна за силата негова. 15 стих и Далила што му рече, зошто зборуваш те сакам, и сега внимавайте. Ти мене не ме сакаш. Факт е дека не ме сакаш, за да ме лажеш, како? Не иде тоа и тоа. Заедно. Зошто велиш те сакам, а срцето твое не е со мене? <clears throat> Ете ме измами три пати и не ми кажа, во што е твојата голема сила? И бидејќи таа го вознемируваше со зборовите своји секој ден и го мачеше, замисли си колку ова трајало може би, душата негова му се натажи до смрт. <laughs> Попуштил. Попуштил Самсон. Си рекол сега, мора да ја докажам дека ја сакам. <laughs> И тој го откри целото свое срце. Не знам колко е било паметно. Са, не сакам да се впуштам во некои работи, кои што вели таму Библијата, вика, окей, тоа можеме да, да го толкуваме и така и така, значи и со оно и со, со кој што ја делиш постелата, па, <laughs> знаете како вели Библијата таму. А, Да, ја оставив, значи ја оставив на размислување, меѓутоа знаеме која жена е Далила за случајов. Сепак треба да правиме разлика. <laughs> Знам дека ова ќе побуди дискусија. И да, да правиме разлика сепак. И а, и тој го откри целото свое срце велејки Бербер не се допрел до главата моја, зашто јас сум назир, назирей, од мајчината си утроба. Ако ми истрже некој, ќе ме напушти силата моја, јас ќе ослабам и ќе бидам како другите луѓе. Си е открил тајната. Конечно, Далила, односно геолот, успел преку неја. Ви реков, тој многу добро ја да знае цената, односно многу добро ги знае нашите славости, знае на што можеме да паднеме, знае како може да не купи. И немојте да си дозволите да си играте, мислам. Значи, на негово тло, па може би со некои негови методи, како што е сам со сега тука се прави силен, па лаже, па не знам што, па си игра, <clears throat> мисли дека ќе го изигра, изигра меѓутоа никој не се нашол таков. Виде како Исус, еве, сетете се на Исус во искушенијата во пустината. Од тој вопшто не се поигрува, директно му одговара. Не, вака вели Господ. Вака вели Господ. Ти така велиш, меѓутоа ти лажеш, е, вака вели Господ. Не е така. И така и успел да се додржи. Вакви игри не смееме да си дозволиме. Знаеме што се случува понатаму, значи, ја губи не само силата и очите ќе ги изгуби, но, пак ќе кажам, фаламо на Господа, што сепак не си ја продал душата на гјаволот. Туку знаеме како на крајот сепак Господ ќе го искористи, но можел, пак ќе кажеме, Ова е сепак пример од кој што можеме многу да научиме. Можел Господ многу, многу повеќе да го употреби. Сега да отвориме кај другиот пример, сме го разгледувале во некои други случаи, меѓутоа темата е таква. Броеви или четврта Мојсева 22 глава. Кој лик е овде? Овој самиот се продал. Бројови 22 глава од 1 до 21, тука тој текст не мора може би се да читаме, но тоа е Валам. Знаете кога бил повикан од Валака, пошто муавците и мадијанците биле застрашени од силата што е имал Божиот народ, воден од Бога лично, И тие им текнало да го повикаат Валам, <coughs> кој што предходно бил Божи човек. Ама, гјавол му е нашел цената, му е понудил и си го добил за себе. И сега е, да видиме како исто така постепено, но сигурно гјаволот ќе го совлада. <clears throat> Овде баш имаме подкуп. Значи, <laughs> мислам, баш нудење на, на пари, така сакате? а гјаволот многу добре знае цената, повторно ќе кажам. Пети стих. Тој му испрати посланици на Валама, од Веоров, во Фатур, што се ногеше покрај реката во земјата на Амонците, го повека велеки, еве, еден народ дошел од Египет, еве го покри лицето на земјата и се насели покрай мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. И сега внимавајте, какво ласкање е ова. Како ова делува на смртен човек, имавете. Ова се зборви, кои што само за Господа можете да ги намените. Вели, знам дека е благословен оној кого ќе го благословиш, а проклет е оној кого ќе го проколнеш. То само Господ може да го каже и тоа само <clears throat> е важечки за Господа, не може да човек да го направи. Ова било големо ласкање. Ова, навистина, веројатно одиграло многу <clears throat> важна улога за како а, по, почетен импулс да Валам тргне на патот на кој што не смеел. Знаел дека не, не смее да тргне. Затоа што Валам многу добро знае како бивши, да кажам, верник, дека само Господ оно што ќе го благослови благословено и само Господ тоа што ќе го проклоне проклонет. И дека тој тоа не може да го смени кој што нели еве денеска луѓето, христијаните живеат во заблуда, дека ете, иако Господ ја благословил некогаш саботата, ама ете сега се нашол некој друг човек, обичен смртник, кој што благословил некој друг ден. Односно неделата, па ете сега треба да ја славиме неделата како ден за одмор. Тоа не е возможно. Човек не може такво нешто. И Моавските старешини и Мадиамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање. Стигнаа при Валама, ми ја пренесува Валаковата порака и тој што им вели. Си одат со подароци. Кој знае што се имало тука. Но кевајте тука, па ќе ви одговорам споредона што ќе ми укаже Господ. Така Моавските управители останаа кај Валама. Бог му се јавува на Валама и го прашува, кои се тие луѓе со тебе? со кого се играш ти воопшто? Со кого се дружиш? Ти воопшто не, не треба да бидеш со нив. Вала му одговара на Бога, Вала, Сефровиот син ги испрати кај мене со порака, е, и му кажува, значи, што е поентата. И во 12 стих Бог му вели на Вала, иако на него му било јасно, дека тоа ќе му биде кажано. Господ му вели, не оди со нив не проколнувај го оној народ зашто е благословен. Ви се случило ли некојаш да читате во Светото Писмо и толку е јасно, црно на бело стои, запишено така и така. Ама вие, аман, ке клетнете, ке го молите Господа. Господа, е, де покажи ми што е Божја воля. Дали ова е по, по Твоја воля или не е, а толку е јасно. Така постапува Валам овде, но воден од што? Од алчноста, поради која и паднал. Станал Валам наутро и му вели на Валаковите кнезови, одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас, <laughs> внимајте што вели. Ја сакам, ама Господ не ми дава. <coughs> каква е ова религија? Абе, сакам ја, сакам еве тоа и тоа, ама Господ не ми дава, Господ вели не било добро, е. А ја сакам. Тоа е, мислам, религија на маченици, мислам. Тоа е мачење, тоа е. Тоа не е вистинска вера, вистинско верување. Тоа е мачење, измачување. И овие станале и си отишле и како го протолкува ова, валак, дека треба да ја сголеми цената че малку му се подароците на Валама, <clears throat> ајде ќе ја покачиме цената. Значи, милион евра се малку, ајде, два милиони. <clears throat> Валак вели, испрати кнезови 15 стик, бројни и поугледни од првите. Тие дојдоа кај Валам и му рекоа, Валак, синот Цефаро порача вака, не двуми се, туку дојди при мене ќе ти, ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Се што сакаш ќе биде твое. А у видете ја цената. Би паднале вие на вакво нешто, понудат. Пазите, што му нудил гјалот на Исуса во пустината? По нешто слично. Секи биде твое, сите богатства, сите царства му ги покажа. Секи биде твое, само ти поклони ми се. И служи ми мене. ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш, дојди те молам и проколни ми го овој народ. И видете се 18 стих што одговара Валам. Валам кој што реко многу убаво предходно, јас сакам, ама Господ не ми дава. Видите се што вели? Нешто што ние како христијани треба да го имаме како девиза. Ако ова го имаме, тоа веш нема цена. Нема пари кои што би можеле да не купат. И дека тоа значи ке стоиме цврсто на темелот на вистината, во Господа и ништо не може да не сруши, да не купи или да, или да се продадеме самите. Затоа што ако читате тамо воспитување, порано да имавме цела една серија врз основа на тој цитат, Елен Вајд вели, на Господа му требаат такви луѓе кои што нит се купуваат, нит се продаваат, туку стојат цврсто, или како магнетната игла <clears throat> на полот на компас. Видите што вели, 18 стих валам да ми ја даде валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Значи, ма што и да ми даде? Не постои цена за која што ја би се продал, така вели валак. тоа во суштина не е така. <clears throat> Мнозина може да се прават силни на зборови, тоа кога ќе дојде искушението, тоа се гледа колко сме силни. полна куќа со сребро и злато да ми даде джаве. Но, веднаш се гледа дека тој тоа не го кажува од срце. Што вели, ама поминете уште една ноќ, ја пак ја го прашам Господа. Може да каже нешто друго. Значи, тоа му исполја како јас веќе сум зацртал што ќе правам, е сега уште треба да го убедам Господа. Господ да, да се сложи со моето мислење. И 20 стих, во ноќта Бог дојде при Валам и му рече, ако тие луѓе дојдоа да те повикаат, стани тргни со нив, ако дојдат да те повикаат. Ако читате во Патриарси и Пророци, ќе ви биде појасно, че значи, овие стихови како малку да збунуваат. Но да правиш само што ќе ти речам јас. Знаете што се случило? Изутрината овие посланиците си отишле, без воопшто да се сретнат со Валам. Затоа што си рекле джабе, ој, си кажа. Е, му понудевме ми највисока цена одбива, значи не можеш да го купиме. Оде ми ние. Тие заминале, кога Валам се разбудил, станал, кога видел, тргнал по нив. Мазгата како беше и тргнал. Односно, магарицата, не? Ослицата, како е тоа. И тргнал по нив и Елен Вајд вели колку што можел побрзо да ги стигне затоа што да не испушти шансата. Е, како тој самиот се продал. Значи, наведом предходно ги одбил сите понуди од купувачот, ама он сега самиот се продал. Трчал по нив. Човек без интегритет. За жал денеска се многу малку такви кои што ќе стојат цврсто за своите идеали, за своите принципи, ставови и така натаму. Нема да се менуваат од ден на ден, <coughs> како што ветрот ќе дувне. И знаеме дека подосна Господ дури и преку ослицата, па не успело да го сопре. Значи, кога ќе запнете нешто да направите, Господ ќе остави со сите последици, со вашата одлука. Иако тој не успел, значи не можел да, да го проколне Божиот народ, уште една лекција таму стои дека доека Божиот народ, доека јас и ти, сите ние сме му послушни на Господа, ништо не може да не проколне, никакво проклетство, никакво вражање не може да делува на нас. Се до моментот кога ние ќе попуштиме и ќе прекршиме некоја заповед, како што нели се случило како паднале после израелците пред влезот. Самил, пред самил влезна Ханан, како паднале, како што и Самсон паднал. Паднале на жените, нели, на <clears throat> оние пагански обичаи меѓу муавците и мадијамците. Наистина, колку лесно и колку за ниска цена може човек да се продаде. Во Новиот Завет, ликот кој што често пати сме го обработувале, тоа е Јуда, вели во Матеј 26.15. <clears throat> Што ќе ми дадете, што ќе ми понудите, за да ви го предадам? И за мизерни 30 сребреници, толку му предложија, толку му дадва, тој го предаде својот Господ. Јас би рекол, <clears throat> за многу по-мизерни задоволство или предности ние можеме да го предадеме нашиот Господ или можеме да го предаваме. Ако не разбереме, значи, односно, за да стоиме цврсто, знаете што треба да разбереме? Оно што го разбрахме пред две саботи. Еве преку неколку стихови при крајот да повторно го потврдиме тоа што тогаш сме го разбрале. Прво послание до Коринјаните 6.20. Прво послание до Коринјаните 6.20. Зошто скапо сте купени. Имајте, ние сме веќе купени. Ние сме нечија својина. Божја својина. И тоа скапо купени. Така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божија. Седма глава, 23 стих, исто прво послание до коринјаните. Че една глава понатаму, од прилика, 20 на стиха, не знам колку се.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 Да му се продаваме на гјаволот. Ние сме безценети. Господ го напуштил небото. Исус го напуштил небото и го дал својот живот за нас и како што реков минатиот пат и за една душа и една душа да била грешна на оваа планета тој би го сторил истото. Значи, секој еден од нас вреди за Христовата крв. Пак да спомнаме, значи, ако некој вели, вели Елен Вајд во Копнишна вековите, мислам, беше цитатот, ако некој сака да ја дознае вредноста на една душа, тој нека отиде на Голгота и дори ги Циманија спомнува. Нека ги гледа тие капки крв и пот од челото на Исуса. Нека ја гледа <clears throat> сета таа мака што ја поднел за нас и финално на Голгота, кога е распнат со во тешки маки, издивнува. Тука ќе познае секој од нас колку е вредноста на една душа. Ако тоа го познаеме, ако стално излегуваме пред крстот Голготски, ако сватиме колку вредиме, ја мислам дека тоа што нема да се продадеме така лесно. Како што еве, гледаме Самсон, Валам, Јуда, за жал мнозина, мнозина други. Па, што имаме пример, еве, <laughs> сега ми текнат, уште по-мизерен пример, значи. За една чинија леќа, така ли беше, го, губи првенството Иса. Да, Иса. Нека Господ не помогне да сватиме дека сме безценети, дека Господ не залудно го дал својот живот затоа што сака да не види во Царството Небесно заедно со Него. Заедно со Него да кориме на оваа земја, затоа што Тој ќе ни помогне да <clears throat> не постои цена за нас. Да се одржиме цврсти и силни до крај. Ништо не е 1 милион, ништо не се 2 милиона, ништо не се 3 милиона или не знам колку милиона евра или било што тоа е мизерија во споредба со душата која што можеме да изгубиме. Нека му е слава на Господа. Амин.